Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok hem dert yok yüreklerin Kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.